Սոցիալական աշխատանք բաժնում սովորող ուսանողները պետպատվերով են սովորում, բայց այդ հնարավորությունից կարող են օգտվել միայն 15 միավոր մոգ ունեցողները։ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի պրոռեկտոր Ալիսա Բաղդասարյանը պարզաբանում է, թե ինչու է պետությունը ֆինանսավորում այս ծրագիրը։ Արցախում վերջին իրադարձություններից հետո իսկապես ահագին խնդիրներ կան սոցիալ-հասարակական դաշտում եւ բնականաբար այդ խնդիրները լուծելու համար այս ինստիտուտը անհրաժեշտություն է։ Իդեպ նշենք, որ մագիստրան շրջանակները կապահովեն աշխատանքով, այսինքն պետպատվերի շրջանակներում նրանք սովորելու են եւ հետագայում ապահովելու են աշխատանքով։ Սա էլ շատ կարևոր հանգամանք է եւ բնականաբար ըստ տվյալների ահագին գործատուներ, ահագին աշխատատեղեր կբացեն հենց այս մասնագիտության շրջանակներում Ռեկտորը համոզված է, որ մագիստրանտներն ավարտելով անպայման աշխատանք կգտնեն Արցախում։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողի ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն եւ դասընթացավար Մանանե Պետրոսյանը ուսանողների հետ հերթական դասն է անցկացնում։ Խմբի բոլոր անդամներն աչքաբաց են ու հաճույքով են սովորում, ասում է։ Ինք հիմա տեսեք, մի քանի ուղությամբ ենք աշխատում։ Մի ուղությունը հետեւյալն է։ Մարդիկ, ովքեր որ արդեն սոցիալական ծառայություններում աշխատում են, մենք իրենց օգնում ենք, որպեսզի իրենք իրենք ստանան եւ տեսական գիտելիքներ եւ իրենց պրակտիկայում հանդիպած խնդիրներին կարողանանք լուծումներ տալ։ Սա մի խումբ է, որոնք որ պրակտիկ աշխատում են։ Նրանց զուգահեռ պատրաստում ենք նոր խումբ, որոնք որ նոր ստեղծվելիք ծառայություններով պետք է աշխատեն։ Այս մարդիկ չեն աշխատում, բայց իրենք արդեն ստանում են պրակտիկ գիտելիքներ, որոնք որ արդյունքում կսերտիֆիկացվեն։ Իրենք 9 ամսյա կուրս պետք է անցնեն։ Եվ ունենք երրորդ խումբը, որ արդեն մագիստրատուրան է, եւ իրենք գնում են այնտեղ արդեն տեսական գիտելիքներ ստանան։ Պետք է ասեմ, որ մեծամասամբ մագիստրատուրայի կուրսի մեծ մասը արդեն աշխատում է եւ իրենք բոլորը ընտրության չափանիշներից մեկը դա է եղել, որ հարակից մասնագիտություններից պետք է լինեն, այսինքն բարձրագույն կրթություն ունեն։ Սկզբնական շրջանում դիմորդներն ուզում էին հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սոցիալական աշխատանքն ու ինչ պետք է անեն այդ ոլորտում աշխատողները։ Հիմա դասընթաց սավարների շնորհիվ նրանք ոչ միայն հասկացել են աշխատանքի բնույթը, այլև սկսել են աշխատել որպես այդպիսին։ Արմինե Իսաբաբյանը, որ առաջին օրվանից մասնակցում է դասընթացներին, կարծում է, որ այստեղ ստացած գիտելիքները շատ օգտակար են պրակտիկայում կիրառվող։ Քանի որ եւ աշխատում ենք եւ սովորում ենք ու շատ նպաստում այս դասընթացները աշխատանքի համար։ Նպաստում է նրանով, որ ինչպես օգնենք մարդկանց հարցազրույցի ընթացքում կամ թեկուզ ինչ որ օգնություն տալու նպատակով երբ գնում ես ու պետք է ինչ որ հարց տաս, որտեղից սկսել եւ ինչպես այդ հարցը ձևակերպել։ Դասապրոցեսին մասնակցում են նաև Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի դասախոսները։ Փորձի փոխանակում են իրականացնում, բայց այսքանով չենք սահմանափակվելու, ասում է պրոռեկտորը։ Նրանք վերապատրաստվելու են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սոցիալական աշխատող բաժինը նախատեսվում է նաև բակալավրիատում բացել, որտեղ արդեն կդասավանդեն բուհի դասախոսները։ Անիա Բախյան, Արցախ լրատվական։